بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وآله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله Bileži imam Tirmizi u svom sunenu hadisu فصاني poslanik sallallahu alaihi وسلم je rekao إن الملائكة لتدع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يتلو Uistinu meleci stavljaju svoja krila ili zaustavljaju po drugom tumačenju, kada pored njih naiđe onaj ko krene da sluša znanje. Komentirajući ovaj hadis Ibn Kajim u svom jednom velikom dijelu Miftah Dari Saade, ključ za kuću sreće, gdje govori u principu o vrijednostima znanja, kaže da je, da je ulema ovaj hadis protumačila na dva načina. Da meleci, kada pored njih naiđe neko ko je krenuo da sluša širijetsko znanje, zaustave svoja krila i ne mašu s njima. Jer meleci imaju krila. Pa kao da ispoštovanja poštovanja prema tom čovjeku, prema tom Ademovom potomku, Allahovom robu koji je krenuo da čuje neku Allahovu riječ i neku riječ njegovog poslanika sallallahu alaihi ve iz poštovanja prema njemu zaustave rad svojih krila. To je jedno tumačenje. Drugo tumačenje, kaže Ibn Kajim, na osnovu nekih drugih rivajeta, rekli su, rekli su učenjaci da meleci svoja krila postavljaju i okruži čovjeka koji je krenuo tražiti znanje kako bi ga zaštitili od svega ružnog i nepoželjnog na tom njegovom putu do dersa i nazad. To nam je poslanik sallallahu alaihi ve rekao kako rekao smo u Tirmizinom sunenu. A nakon toga nastavljamo sa akajskim temama, a sjećate se, govorili smo o značenju akide, zatim o temeljima akide, specifičnostima akide, izvorima akide i tako dalje. Pa govorili smo o onim periodima, ako se sjećate kroz koji je akida prošla i kako su se sve te skupine obrazovale i rekli smo rekli smo da ćemo govoriti o bosanskoj ulemi i njenom pogledu na je Jel tako ili nije? Pošto na našem području od dolaska Islama pa na ovamo gaji se hanefijski mezheb. Jel tako ili nije? Kao u uvodu to naše predavanje danas ćemo govoriti o nekim principima kod učenjaka hanefijskog mezheba u Akajdu. Znači, razumijete se. Znači, pošto ovdje su ljudi i nije zabranjeno reći ja sam hanefijskog mezheba, kako kažu učenjaci. I nema nikakve smjetnje tu. A da vidimo mi sad koji su to principi na kojima su ti učenjaci, naročito Ebu Hanife kao utemeljitelj ovog meseba, u šta su to oni vjerovali i kakve su principe imali. Znači, je jasno o čemu govorimo. Naravno da ćemo to uporediti i sa stavovima drugih učenjaka i vidjet ćemo i uvjerit ćemo se sto posto da su identični, da među lemom nije bilo razlike u tome nego su se razlikovali u nekim fikskim propisima, praktičnim propisima, znači praktične primjene u životu i tako dalje. Kažu učenjaci, najautentičniji dokument koji govori o temeljima vjerovanja Ebu Hanife i njegovih učenika koji su utemeljitelji tog fikskog pravca, je jedna mala brošura koja stane na pet, šest listova koju je napisao jedan imam, zvao se Ebu Džafer Et-Tahavi. Zvao se Ebu Džafer Et-Tahavi. To je bio imam koji je živio svoje vremena u Bagdadu, u onom starom, pa jedno vrijeme bio u Kufi, pa je obišao u Lemu koja se nalazila u Šamu, Mekki, Medini i drugim tadašnjim centrima znanja u to vrijeme. I Ebu Tahavi bio je savremenik imama Buharije, imama Muslima, imama Tirmizije i sl. Naravno da i u tom vremenu bilo je prepucavanja nekakvih između učenjaka, što je prirodno, normalno, ali to ne dotiče običan svijet, bilo je to sve u toj nekakvom naučnoj sferi, u krugu tih učenjaka u Leme koji su međusobno raspravljali o nekim pitanjima. I na molbu tadašnjih učenjaka Hanefijskog vezeva u to vrijeme, on je napisao nekoliko dijela o Hanefijskom mezebu, pa između ostalog Muškilu Azar i druga, i između ostalog jednu akidu, znači na tih nekoliko listova, u šta su ima Mebu Hanife i njegovi učenici vjerovali. Znači, on se razumije. Znači, i on je to izbilja, to i dan danas postoji i vidjet ćemo da je bosanska ulema posebnu pažnju tom dijelu posvetila, tako da je Hasan Kafija Pruščak na arapskom jeziku prokomentirao svoje vremeno ta, tu njegovu akidu, tu poslanicu i taj komentar naravno danas je i preveden i dostupan ljudima. Dr. Zudi Arlović je to obradio i preveo i prilagodio znači našem čitateljstvu na bosanskom jeziku danas i dijelo je i prevedeno. Znači komentar na te, na te kao vid nekakve tačaka ili kao neke bendove od imama Tahavi. Znači je li ovo do bilo jasno? Znači imam Tahavi je u principu prenio nama te temelje i principe i kaže u lema od tada pa do današnjih dana to je vjerodostojan izvor proučavanja akide kod svih muslimana, a naročito kod e, pripadnika hanefijskog mezheba. Pa da vidimo koji je to prvo prvi temelj i princip u koji su vjerovali. Kaže Imam Tahavi Nekulu fi tevhidi Allahi mu'taqidina bi tevfiqi Allahi inna Allaha wahidun la šerikela. Kaže sa Allahovom uputom, čvrsto vjerujući, kažemo o Allahu o jednoći, Allah je jedan i nema Boga osim njega. Allah je jedan i nema Boga osim njega. To je prvi temeljni princip, jel tako ili nije? Znači, Allah je jedan i nema Boga osim njega. Poznati komentator, također e, sljedbenik Hanefijskog mezeba, e, Ibn Ebul Iz, kaže, komentirajući ovu rečenicu, a između ostalog i Hasan Kafija Pruščak, kaže da je počeo sa ovim temeljom i principom zato što je to prva obaveza koju mora spoznati svaki šerijatski obveznik takozvani mukellef. Znači svaki šerijatski obveznik prvo što mora spoznati je šta? Da je Allah jedan i da nema drugog Boga. I još dodaje i kaže da vjerovati da ovo, ova kratka rečenica imana Tahavije znači sljedeći. Da vjerujemo da je Allah jedan u njegovom gospodarstvu, što znači da je jedini stvoritelj svega, što znači da je jedini vladar svega i što znači da jedini upravlja svim. I dobrim i zlom. I svim što postoji na ovome svijetu od arša do zemlje i najmanjim atomom da upravlja vlada i stvoritelj jedino ko Allah Drugo, da je Allah Đelešanu jedini kome se pripisuju i čine i badeti. To je drugi vid ovoga što imam Tahavija želio reći. Što znači da su imam Ebu Hanife i njegovi učenici vjerovali u šta? Da je jedino se Allahu Đelešanu i badeti čini. Nikome drugom. Svaka vrsta i badeta. Ko će mi reći šta je i Onako sočno, regularno da kažeš šta je to i badet? Hm? Evo reci ti. Slavljenje i veličanje Allah Tačno, ali nije samo to, Bože. radi priča, a Ha? Blizu. Ima li još neko da hoće nešto dodati? Znači, zbilja ovo što je naš pet rekao i ovo što ulazi u to sve. Znači, sve što se radi, i priča, bilo to srcem, jezikom ili drugim dijelovima tijela, a što Allah Đelešanu voli i s čim je zadovoljan je šta i barat. I Allah Đelešanu kaže Oma halaktul džinne val inse illa li Džine i ljude nisam stvorio osim da me obožavaju. Znači to je cilj stvaranja i to je jedini cilj stvaranja ljudskog roda i svega ostalog što pomaže ljudskom rodu da obožava. Zbog toga kažu učenjaci. Pošto je sve ovo stvoreno da bi čovjek obožavao Allah tim. Ako ta sredstva kojim treba da obožava Allah postanu cilj i umjesto da njima obožava Allaha postanu ta sredstva obožavana, onda postaju nesreće za čovjeka. Pa recimo novac, jedan, kao kažu učenjaci danas, od savremenih kipova je materializam, materija, novac. Da je dobar dio čovječanstva, naročito razvijenog, takozvano tehnološki, vjeruju samo u materiju i žive samo za materiju. I ono što rade, sve što rade za materiju i novac to znači da su oni svoj život posvetili čemu? Tome zašto i žive u principu tom novcu, materializmu i slično, a onaj ko posvjeti svom život, svoj život nečemu, on ga i obožava. To treba biti jasno. I zato poslani sallallahu alaihi sallam u hadisu koji zabilježi imam Bukhari, imam muslim i drugi, kaže taj se abdu dinar, ta se abdu dirhem i tako dalje neka propadne rob dinara i neka propadne rob dirhema. Znači šta znači rob dinara i rob dirhema koji žive za dinar i dirhem? Znači za novac, materializam. Kako ih je poslanik sallallahu nam nazvao? Robovima tog dinara i dirhema. Znači taj materializam u principu i metak je Allahova blagodat prosperitet, taj nekakav naročito tehnološki razvitak i ostalo, to su Allahove blagodati koje ljudima olakšavaju život, koje imaju za cilj kao takve da olakšaju obožavanje Allaha Đelešana. To je pravi cilj i svrha toga. I nije Islam protiv toga, naprotiv Islam podstiče da se na tom polju razvija koliko se može, koliko se ide i muslimani su udarili prve temelje toga svega. Ali kada to postane cilj i sve i sve ništa drugo u životu da nema, onda to je izgubilo svoju svrhu. I od sredstva postalo je cilj. I to naši učenjaci kažu da nije dobro. To ne bi trebalo biti tako. Ne bi trebao čovjek da bude u službi te tehnologije, nego tehnologija u službi čovjeka. I sav taj materializam i novac i bogatstva i ostalo. Jer on što je stvorio to zbog čovjeka. Sve što je u zemlji od tih bogatstava, ruda i ostalo, i na nebesima i u prirodi, stvoreno je da bi čovjeku koristilo na kraju krajeva. I da bi on lakše obožavao lađeža. I onda, pa ste sad dolazi do jednog sada preokreta. Kada je čovjek koji je iznad svega toga što postoji u prirodi, kao Allahovo najodabranije biće, vala kad beni Adem, mi smo Ademove potomke počastili, kaže Allah i većina uleme smatra da su počašćeni nad džinima kao pojam. Također dobar dio Leme smatra da su na većem stepenu i od meleka. Postoji razilaženje. Kada jedno takvo biće koje je Žešanu počastio i meleki mu učinili seždu, Adem nam, je li tako ili nije, sada postani rob toga, iako je on iznad toga svega, onda to ukazuje na njegov nizak stepen i na jedno srozavanje u tom pogledu koji ne bi smio sebi dopustiti. Onda Allah takve koji se srozaju, koji je Alšanu uzdigo iznad svega toga, koji im omogućio da oni svim tim upravljaju, da to koristi, da to budu njihova sredstva, znači i padnu pod utjecaj toga i oni budu sad robovi toga, naziva ih da su gori od stoke. To je Allahov izraz za njih. kaže, oni su poput stoke, bel adal. Ne nego su i gori. Što je Allahov izraz za njih, zato što ih je počastio, dao im sve, dao im razum, dao im snagu, dao im moć, dao im ovlasti da sve to koriste u svoje svrhe. I onda kad sve to bace pod noge i okrenu se oni da idu za tim, da postanu robovi toga, onda to nije nije ono što Allah htio i želio. Znači to je jedan problem koji postoji danas i vi znamo da je s prva 20. vijeka pokrenuo taj takozvani materialistički pogled na svijet, da je materija sve i sve, da materija se preobražava samo da prolazi, da nema Boga i ostalog. Znači sve su to teorije koje su nastale upravo na tom principu i nema nikakve sumnje da pretjerivanje, takvo jedno pretjerivanje u pogledu toga i vezi s tim, odvodi ljude u sfere obožavanja materije. I treće, kaže učenjaci ovdje komentirajući ovu Tahavinu rečenicu, znači da su vjerovali u sva Allahova imena i svojstva onako kako su rečena u Kur'anu, bez ikakva iskribljivanja, bez ikakva dodavanja i bez ikakva negiranja. Znači, došlo je kako je došlo, prihvatali su to onako kako je rečeno, bez ulaženja u nekakve detalje i sl. To je znači prvi temeljni princip koji imam Tahavi prenosi od njih. Je li to u redu? Drugi temeljni princip. وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتدى إذا je Muhammed njegov odabrani rob i odabrani vjerovjesnik i poslanik. Znači to su vjerovali. Da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob Komentirajući ovu njegovu rečenicu, kažu učenjaci da to znači sljedeće. Prvo, da vjeruju da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam prije svega Allahov rob. Znači, nema nikakve božanske osobine. Ni u kom pogledu i ni u kom smislu. Zbog toga, neki učenjaci kritikovali su određene kaside i određene ilahije u kojima se nalazi vid pretjerivanja u vezi s tim. Znači nije zabranjeno hvaliti poslanika sallallahu alaihi ali pretjerivati to ne. I to je poslanik sallallahu alaihi wasallam i direktno zabranio u hadisu u kojem je rekao La tetruni kema i Nemojte me uzbizati i hvaliti kao što su kršćani uradili sa Isaom, Marijeminim sinom. Nego ja sam Allahov rob i njegov poslanik. Znači, evo kema kao sam Znači ovdje poslanik sallallahu alejhi ve uči da se ne pretjeruje u vezi s tim, nego samo da se govori da je on to. I drugo, da se vjeruje da je poslanik. Znači uistinu poslat i to je problem. Jedan interesantan detalj e, koji se desio sa jednim orientalistom kada je u pitanju ovo vjerovanje Muhammeda sallallahu alejhi Jedan, znate ko su orientalisti, jeste čuli za A? Orientalisti to su naj, znači, prostije rečeno, nemuslimani koji proučavaju islam. Znači ima sad na zapadu puno tih univerziteta na kojima se proučava islam i na istoku i tako dalje. Znači nemuslimani koji proučavaju islam nazivaju se orientalisti. I sad jedan takav je došao u jednu od islamskih zemalja i kažu da je pisao doktorsku disertaciju ili pripremao taj rad na temu islamsko sudstvo. I naravno, dobio je dozvolu da može da prisustvuje suđenjima, raspravama sudija, kadija i tako dalje u islamskim tim e, sudnicama. I jedan od tih sudija koji je bio tu, priđe njemu i kaže ja hoću da razgovaram sa njim. I kaže, eto, znamo da je ovo, da ti proučavaš, kaže, šta, šta je tvoj cilj, šta je tvoj cilj sa tim doktoratom? Kaže, hoću da prikažem islamsko sudstvo, njegove odlike i tako dalje. Dobro, kaže on, ja znam da malo pretjeruje s tim, ali nema veze. Pitam ja njega, vjeruješ li ti u Boga? Kaže, ja u Boga ne sumnjam ni najmanji. Znači, vjeruje Allah Pita ga, vjeruješ li ti u sudnji dan, u proživljenje? Kaže, i u to ne sumnjam ni najmanje. Kaže on, vjeruješ li u Muhammeda sallallahu alaihi E kaže, tu imam velike sumnje. Znači, tu imam velike sumnje. Zbog toga, kažu učenjaci, to je jedan od principa i temelja, znači da se vjeruje u Muhammeda s.a.v. kao posljednjeg poslanika. Kao posljednjeg poslanika, zbog toga kažu treba vjerovati da je rob, da je poslanik, potom treba vjerovati u sve što je obavijestio. U sve što je obavijestio. Znači ulazi tu u Kur'an, ulazi tu i vjerodostojni hadisi koje je Ulema ocijenila vjerodostojni raditi po onome što je naredio, kloniti se onoga što je zabranio i pokudio i obožavati Allaha samo kako ga je on obožavao. Voljeti ga više od svih stvorenja i njegovom govoru davati prednost nad svim govorima. Kaže Ulema ovo, ovo osmero što smo naveli, tu su šartovi da bi naše vjerovanje Muhameda bilo ispravno. Sallallahu alaihi wa Jel kraj? Evo, kažu već kraj, e, mi smo već ono što smo planirali bili, znači, rekli. Ako neko nije zapisao ovih osam šartova, možemo ovdje ostaviti ili ponovit ćemo, ako Bog da u utorak, za lahu pomoć ponovo ovo, jer ovo je veoma bitno. Znači, govorili smo o temeljima i principima na kojima znači, učenjaci Hanefijskog mezeba su izgradili svoje akidu vjerovanje i rekli smo da je najautentičniji i najvjerodostojniji dokument u vezi s tim Tahavijeva poslanica, Tahavijeva akida i naveli smo znači prve te neke principe, a to je da Allah jedan nema sudruga i šta to znači. Zatim smo naveli drugi princip da je Muhammed Allahu poslanik sallallahu i šta to znači. I ja molim Allah Đelšanu da nas pomogne i učini od onih koji će shvatiti i znati i slijediti ono najljepše. Ako ima pitanja, ima pitanja? Ima, znači. Dva, evo ovo je jedno, još jedno ako imamo, pošto smo skučeni sa vranicom. E, šta je akida? Znači, akida je riječ arapskog porijekla koja znači čvrst zavežnje. A u terminološkom smislu upotrebljava se, kažu, to je jedan najprostije rečeno, znači skup uvjeđenja izgrađenih na Kur'anu i sunnetu u koje treba vjerovati. Ili, prosto rečeno, znači akida je vjerovanje. Govorili smo, znači možda naš brat nije bio tu, ali nije sporno. Znači akida je vjerovanje.